Guk uh, kontrako postura defenditzen dugu. Uh, alde batetik, uh, bon, jakinez hor jadanik saltoki horietan badela langile prekario hainitz. Uh, inkestek erakusten dute badela bereziki ere uh, emazte bakartiak hainitz horietan. Eta beraz horieri uh, bortxatuz ere lan egitea igandetan. Guretzat bortxak baita, ez, ez, da, ez da voluntario historio bat, ez da egia hori hori da falsukeri bat, eta jende horiek onartzen dute lan egitea igandetan, biztan da, e, soldata emendatzeko, baina astapainetik bali mazuten soldata duin bat, ez zuten lan eginen igandetan. Eta gero, e, salatzen dugu ere, hor, um, orokortuz igandeko edikitze horiek, pixkata hausten du uh, eh, elkarbizitza, uh, eh, guk defenditzen dugun uh, gizarte proiektu hori, hor elkarbizitza lagunen artean ukateko egun bat gutienez hastean elkar pasatzeko, la familian, lagunen artean, kirola egiteko edo nahi duzuna egiteko, bian gutienez ukan uh, elkarbizitzeko egun bat hastean hori uh, defenditzen dugu.